munsi w'imana mwiza mwese muteze amatwi ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze mu makuru avugwa kuri uno murango akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umugambwe sawhanya Frodebu bavuga ko atamuti ku ngorane z'u Burundi azova mu ntwaro ufata kibanza ibyo ni mu gihe mwishirahamwe mpuzamakungu mwishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hari abashikirije ko gusangira ubutegetsi n'intwaro mfata kibanza ari bimwe mu byo tuma hatoga umuti mu bibazo bihanze igihugu abantu batatu barafatiwe mu ijoro rya keye mu kigo c'ububiko bw'imiti Kamebu bariko bapakira imiti bahivye ubuyobozi bw'ico kigo bakamenyesha ko bari bafise amakuru avuga ko hashobora kuba ubusuma baca bakorana n'igipolisi cy'iperereza musitanteri wa komine nyanzarake yafashe ingingo yo guhagarika iby'imfatakibanza ishengero rya penekoti Gikibuye bivuye ku kajagari karangwamwo ayo n'ayandi ni muri makuru eric wimana ari mu buhinga bw'ibyuma share makuru ngiye kuyabashikiriza sangwa ikaze isanganiro inama isumba gusangira ubutegetsi canke gushiraho leta afata kibanza sivyo vyotorera umuti ibibazo Burundi buriko buracamwo ivyo bivugwa n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana amenyesha ko amareta nkayo yagiye arashigwaho mugabo atatoreye umuti ibibazo vyari bihari kubwiwe ngo hakenewe kubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'arusha ibyo abishikirije mu nyuma yaho umukuru w'akanama k'umuryango w'ibihugu vya Afrika amenyesheje ko imwe mu nyishu kugira ngo injyane ziri mu Burundi zihere koba ugushiraho intwaro ufata kibanza no gusangira ubutegetsi nimukurikire Leonce kumana ikibazo nyamukuru si cyo abajya mu bibanza si cyo abaja mu butegetsi iyo iba ari inyishu ku bibazo by'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani umushingantahe Petero Buyoya yarashinze leta irimwo abahutu mirongo itanu ku ijana abatutsi mirongo itanu ku ijana ariko ntibyabujije yuko ibibazo byari bihari bibandanye uko byari ibintu bidatoye umuti n'ubu rero abo bavuga mwene uko ndamaze kubyumva na batari bake ndamaze kubyumva na bakuru b'ibihugu muri aka karere eh, babivuga ko ba leta y'ubu bumwe n'abatinya kuvuga yuko ibyo byitwa amatora yabaye mu mwaka mu bibiri na cumi na gatanu byabaye nabi bitisunze amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro bagatinya rero kujya ku kibazo nyezina kugira umuti uboneke kugira rero umuti uboneke baba barundi b'abanyamahanga tuvyumve nuko twicara tukemeranya ko amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro ari wo mushinge w'amahoro n'umutekano mu Burundi ari wo mushinge w'intwaro ya demokrasi intwaro ibereye dusigaye muri iki gihugu cy'u Burundi ari wo mushinga wo gusubiza hamwe kw'abarundi kubana neza kubahana no kubaka igihugu cy'iteka ibyo tubyumvikanye twese ibyo nibyo bikenewe nabyo by'ibibanza byo ntibikenewe kuko n'ubundi ari iby'ibibanza ababirimwo barimwo harimwo abahutu harimwo abatutsi harimwo abagabo harimwo abagore ariko n'abariko bagabangana iby'itunga ry'igihugu gusa bonyene si abariko batorera umuti ibibazo by'igihugu mu biro by'umukuru w'igihugu ngo biheruka gushikirizwa n'utwara akanama k'umuryango w'ubumwe bwa Afrika musa faki mahamati kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane ngo ni ibyiyumviro atawoca avuga ko ari yatanze nk'inyishu bivugwa n'ujejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ambasaderi Nyamitwe akavuga ko leta y'u Burundi yamyishyigikiye ibiganiro bihuza bose ariko ikanka ibiza bivugiriza aho abanyagihugu bashize mu matora kuri bimurikira ambasaderi wirinyamitwe yakuye ku telefone na mugenzi wacu Placide niyo mungere mu gihe agize ati harashobora gutorwa inyishu iyi canke iriya si ukuvuga yuko aba yemeje ngo inyishu kuri iki kibazo yoba ari iyi kukaba nka mu burundi nta n'ikibazo uvuga ngo gihambaye kiba gisigaye kuko ibyari bigoranye by'abantu bica abantu bisa n'ibyatorewe umuti kuko byaragabanutse haracasigaye ubukozi bw'ikibi nk'uko biba mu bindi bihugu agize ati inyishu ica mu biganiro mbere hari naho yavuze yuko ibihano ataco byungura kuko byononera abanyagihugu ibyo ni ukuvuga yuko yuko abagize ati ibiciye mu biganiro nibyo byiza leta y'u Burundi yamishyira imbere ibiganiro imigambi yose iboneka yaba umugambi ujejwe gutunganya iby'umutekano mu gihugu cyose eh, murazi ko mu biganiro imigambi yo kugwanya ubukene ibintu byose bikogwa muri leta y'u Burundi ibicisha mu biganiro rero biganiro byamye ari uwo muti ku bibazo bishobora kuba bihanze yaba abarundi cyangwa n'ibindi bihugu mbega hamwe byoboneka ko hamwe ibyo biganiro byoba mbega ibyo ivyumviro byatanzwe naho kanama k'umuryango w’Umwe bwa Afrika muhava muvuga ko nabyo boshobora kubikorera eh, ico nta urakizana ngo avuge ngo leta y'u Burundi ayitegetse yuko eh, amatora yafuta kugira ngo haboneke inzego zivuye mu bagaburanyama nta muntu n'umwe arigera agira ibyo kandi ibyo ntibishoboka n'umuryango umwe bwa afurika ntushobora eh, gufuta aho abanyagihugu bashize icyo rero nibaza yuko iyo avuze ati mu gutora inyinshi ibibazo hirya no hino harabayeho tukirimo yavugwa mu bya politiki umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu no kwigisha gukunda igihugu yipfuza ko ibiganiro bibera hanze vyotahukanwa mu Burundi Terence Ntahiraja yabivugiye mu kiganiro ku nama ca radio isanganiro asigura ko ibibazo bihanze igihugu abarundi bashobora kuganira mu gihugu hagati Terence Ntahiraja akabona ko ivyo bibazo vyageranijwe na wa mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati CNDI ko atakurindira kuja kurondera umunyamahanga tumukurikire bijya ibibazo byose muvuga umuhuza ngo yatororokanije abarundi barabishyize ku bibazo bihuza abarundi n'ivyahe ivyimviro vya mbere vy'abarundi umugwi wa mbere harimo ibibazo bijanye n'ibitwa shingiro burira abarezi na yonyene n'irya mashengero barasaba kandi yuko ibwizo rya ubwere gihugu ryo inyanyugwa barasaba yuko gitabo mpana vyaha cyo inyanyugwa barasaba yuko nira bimenyesha makuru ryo inyanyugwa nira bize kuzumuteka ibibazo vyose bikora by'umutekano barabisavye nabo muga ntibateka bati nibigenduko none sabarundi babisavye ibigazo ntimuvyemera kurira kuza kubiro kurondera kwa mukapa baramaze gusaka ibyo bintu byokorwa mbe icobuza kwanya politiki mwese mwicara kukungana ibi biganiro kugira ngo ibi bashitseko baratanga n'ivyiyumviro biraba ubutunzi n'iterambere nta kintu muzogenda kuvuga yarusha batavuze muri ibyo biganiro bihuza abantu by'abantu gihugu cyose baravuga n'ivyiyumviro vyerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu hariho n'ivyiyumviro bijanye n'agatakazi na muntu barabishikirije barabingene vyogera kugira ngo umuntu atobore wese kubare nta bintu bishasha rero nagenda babeyesha iyo raporo byose byaravuzwe birimo ni bya bindi gusa abandi bamemera umunyamahanga avuga ati ntagiye hariya umenga jewe ngasi nofata ingingo ariko Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo suka bibona avuga ko ibiganiro by'abanyagihugu ataho bisa bisana n'ibiganiro bihuza abanyepolitike nawe nyene yabivugiye mu kiganiro ku tumwumvirize ibiganiro bivugwa hari itandukanizo ryabyo kandi baba batigeza gutabura kuko iyo uvuze ibiganiro bijyana hamwe bya sendeyi abanyagihugu bagenda bakabazwa bakavuga bakashyikiriza amadoleyanse bijya bisokoroka hakenerwa bya byiyumviro by'abavuga ati none nk'abanyagihugu bavuga ati turifuza amatora meza atagira intuze si byo ngaha hari abagatera baje mu matora bitoza abo rero barakeneye kumenya ati byogenda wewe nyimba bavuze hagati y'akazi na muntu nibiki mu mugambwe muri leta rafise politike hagati y'akazi na muntu siko no muri societe civile tuza kubera iki kumbe turafise ubuhinga muri bimwe bimwe muri ibyo bibazo ibi viyarusha rero ni ibiganiro biriko birasanasana rezagiteri uko kuva na kera igihugu cagira ingorane kubera hejuru mu bagiteri hari ingorane hanyuma urabye washaka n'ibiganiro ibi biganiro vyahora mu kayanza initiative y'umuhuza yari kagira alternative yo gutangura kwegeranya rezagiteri bo mu Burundi none waza yuko atarabona ko serende yashizikirije raporo kugira atume ko mu kayanza waza ko atazi ko serende yahejeje kandi ari ibiganiro n'itandukanizo itandukanizo ririhe rya senedeyi n'ibyo umuhuza Edouard Ndwimana yatumye ku si ukuvuga ko bijere kuzimanganya ngo senedeyi e, e, ntibije gufasha aba agiteri kugira dushike ku ntumbero nziza sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dutandukire amakuru avugwa mu bijyanye n'umutekano abantu batanu harimo umunyezamu wo ku kigo cy'igihugu kibika imiti kamebu baraye bafatiwe muri icyo kigo bapakiye imiti bahibye safu sabushimike umuyobozi mukuru wa kamebu amenyesha ko kuva ku munsi wa gatanu bari bafise inkuru z'ubwo busuma baraheza bakorana n'igipolisi cy'igendereza biracari ngaha mu kigo cya kamebu mugabo harakenewe yuko mu nyuma polisi imaze kugira amatohoza yacu tuzoheza tugaharura neza tukaraba ibyo bari batwaye mugo gushika ubu ntabyo batwaye kiretse mu minsi iheze bari bamaze kubitwara nayo ubundi ejo ntabyo batwaye kuko twari dufise inkuru kuva ku wa gatanu hanyuma mm, turaheza turakorana komisariya minisipari hamwe n'igipolisi kijejwe igendereza aho cane cane nagomba kubashimira igipolisi kijejwe igendereza na komisariya minisipari ingene twakoranye kugira dushobore guhagarika izo nkozi z'ikibi biravugwa ko harimo n'abanyezamu banyabantu uko bangana bangana gute ahari abo kumenyamo abantu iyo baje bava gushika ubu bose hamwe ni abantu batanu mugo twebwe bo tuzi nivyo harimwo umunyezamu yari asanzwe acungira ngaha muri Kamebe yarafashwe hakaba n'uwundi nyene bari basanzwe bakorona nawe nyine yarafashwe mugabo rero abo bandi je sishobora kubabwira muri iki gihe ngo baje bavahe reka turindire igipolisi gikora akazi kacu kizoheza kitubwire iyo baje bapfa nta kintu na kimwe catwowe nta muti watwawe nta muti washoboye gutwarwa twabifashe bitarava imodoka yari bipakiye iracari ngaha abapolisi barakoze akazi neza kandi nagomba ndabashimira yaciye ifatwa aho nyene atana baratwara hari ingingo muba mutegekanya kugira ngo muzibirire abo aboza kwibangaha mu kigo canyu izo ngingo zitegerezwa gufatwa ibyo bitegerezwa kuba mugabo gushika ubu sishobora kubabwira uburyo tuzokoresha tutabanje kuraba uburyo bakoresheje ubwo aribwo kugira duheze turishirize mu kwikingira safu sabushimike umuyobozi wa kamebu yari kuri mikoro ya mugenzi wacu mire kanyange mu gusozerano makuru yacu dukubitire mu ntara ya makamba urusengero rwa penekoti rw'ikibuye muri komine nyanzaraki intara ya makamba rwugawe iby'imfata kibanza kuri w'imana jean claude nduwimana musitanteri wa komine amenyesha ko yafashe iyo ngingo mu ntumbero yo guhagarika akajagari kadutse mu kurindira ko buramatari w'intara atora umuti urama kucuka kibi kimaze iminsi hagati y'abakirisu n'abarongoye iryo shengero hari ayo makamba duhamagara mugenzi wacu Jean Pierre Misago kuvisa hazine zirenga gatozo kuri uyu w'Imana urusengero rwa Pentecote rwibukeye inyanza rake mu ntara y'amakamba ruriko amagufuri yashizwe ko n'intwaro n'inzego z'umutekano aho inyanza rake nkuko bishikirizwa na bamwe mu bariko barahasengera umugwi w'abakirisu wari wagumye hanze igisabisho gitanguye nk'inyuma y'isaha nabo binjiye baririmba ariko babanje kuvuza ifirimbi akajagari kaba karatanguye mutanteri wa komine nyanzarake ari kumwe n'abapolisi nabo mu iperereza ntibatebye kuhashika urwo rusengero ruba rurugawe abari baje kuhasengera baba baratashye. jean claude n'uwimana musanteri wa komine nyazarake wavuganye ahejeje kugara by'imfatakibaza urwo rusengero avuga ko ari ku mvo z'umutekano mu kurindira ko buramatari wa makamba asanzwe afise mu ntoke icyo kibazo cy'umwumvikano muke mu ishengero rya pandekote ry'ibukeye nyanzarake gitorega umuti urama icyo bikora intumwa z'ishengero rya pandekote mu burundi zari zagiye gutorera umuti icyo kibazo kuri uyu wa gatandatu ntizemerewe gukoresha inama n'imwe bijyanye n'icyo gikorwa cyari cyabajyanye kuko zabanje gusabwa kubonana na buramatari wa makamba nazo ntizaheza ngo zibikore nk'uko umutanteri wa komine nyanza akabishikiriza aho ibukeye hakaba hari icyuka kibi hagati y'indongozi zimwe z'iryo shengero namwe mu bakirisu baho kuva muri ruhuhuma uyu mwaka nk'uko biboneka mu makete yagiye arandikwa n'abavuga ko baserukira abakristo ba pantekoti nyanzarake bagiriza bamwe mu barongoye iryo shengero ko batubahiriza amategeko y'ishengero mu bikorwa bimwe bimwe by'ishengero nko gushingira abubakana jean Pierre misaga nyanzarake radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine niyo ngaha amakuru twabateguriye agarukiye ariko mu mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize umugambwe sahwanya forodebu bavuga ko atamuti ku ngorane z'uburundi uzova mu ntwaro ufata kibanza bagashikiriza ko iyubahirizwa ry'amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro ariyo nzira yo gutorera umuti ibibazo igihugu kirimwo ni mu gihe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika hari abashikirije ko gusangira ubutegetsi n'intwaro ufata kibanza byofasha gutora umuti amatati uburundi burimwo abantu batanu barafatiwe mu ijoro ryakeye mu kigo kigo cy'ububiko bw'imiti kamebu bariko bapakira imiti bahibye mu buyobozi bw'ico kigo bakamenyesha ko bari bafise amakuru avuga ko ashobora kuba ubusuma baca bakorana n'igipolisi kigendereza musitanteri wa komine nyanzarake yafashe ingingo yo guhagarika iby'imfatakibanza ishengero rya penekoti gikibuye bivuye ku kajagari Karangwa murakoze mwese mwateze amatwi aya makuru ndashimiye eric wimana yafashije kugira ngo amajwi abashikira iwanyu share makoto nje nabashikirije